Ma hâzâ. Ma hâzâ. Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ beytun. Hâzâ beytun. Bu bir evdir. Bu bir evdir. Ehâzâ beytun. Ehâzâ beytun. Bu bir ev midir? Bu bir ev midir? Naam, hâzâ beytun. Naam, hâzâ beytun. Evet, bu bir evdir. Evet, bu bir evdir. Ma hâzâ? Ma hâzâ? Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ kamisun. Hâzâ kamisun. Bu bir gömlektir. Bu bir gömlektir. Ehâzâ serirun? Ehâzâ serirun? Bu bir yatak mıdır? Bu bir yatak mıdır? La. هذا كرسي لا هذا كرسي hayır bu bir sandalyedir hayır bu bir sandalyedir أهذا مفتاح أهذا مفتاح bu bir anahtar mıdır bu bir anahtar mıdır لا هذا قلم لا هذا قلم hayır bu bir kalemdir hayır bu bir kalemdir Ma hâzâ. Ma hâzâ. Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ necmun. Hâzâ necmun. Bu bir yıldızdır. Bu bir yıldızdır.